Agurren tzulete ikusleak, iruaren hauan bilori gabe emankizuna dugu egungoa, gure gomita frantxua maitia dugu, euskararen erakunde publikoko lehendakaria, Akitania aketania eskualdeko presidente ordea eta kontseliari orokorra. Galderen egiteko hemen gira, euskal medietako ordezkariak, berria iparraldeko itzako txato renteria, kanaldudeko pantxika maitia, herriako peio jogajugia, jugia, kaseta infoko idoia erazo, eta ni neu, euskal irratin izenean, Jose Luis Aizpuru. Usaia bezala, zure burua bitzez presentatu dezazun galderien dizut. Bueno, eh, urte ditut, izpuran sortia, eh, izpuran bizi, eh, izpuran hausapez bat urtez, eh, eh lugalde kontseiluan mila behatzeuntala eta hamostetik eh, hunat, eta aurrera araiz, eta kontseilu Orokogean 2000 lauean sartia garaziko kantoramenduaren izenian. Hara, Euskararen erakunde publikoko eh, lehendakaria, baina bainan bertze kargu batzuekin ere, eh, hori instituzioek eh, emaiten dautatena, mendietaz arduratzen iz, eta Pireneoetako komite de masif, deitzen den erakundeko lehen dakarianiz, eh, ere eta bertze gauzatxo askorekin. Txato, adukanean. Bai, egun olenik, e, estatuak, akitaniak eta kontselio nagusiak, baino euntau hogei mila euro gutxiago ezarri ditu, eperen buseta osatzeko. Ezote da larria itzartutakoa ezbetetzea estatuak? Bueno, uh, estadoak zer zuen bere hitza eh, jakin beharra da uh, Euskal Herriko uh, lugalde kontratuan uh, finkatua girela. Uh, mila, uh, eta zazpiaren tik aurrera. Eta orduan, uh, seieun eta hogoi mila euro ekarriko zituela estadoak erantzuen eta eh, aurten emain dauzkigu zazpieun eta berroi gauzak uh, ondo ikusiz erraiten hal egun eta hoi mila gehiago kontratuan idatziatzena baino gehiago eman duela. Baina anartian segertatu da izan da gauzatxo bat uh, sehaskak behartzituen lan postueri jardokitzeko, e, estadoak galdin zuen memento hartan, eh, gure e, eh, subvenzionia emendak ginezan. Eta e, emendatu ginuen, e, estadoak eman zaukun egunta e, hogoi mila, eta tokiko instituzioek e, lahatanoi mila berreun mila gehiago ekarri ginuen. Se askari eta lanpostuak e, sortu zituen. Baina ez da gauza egokia e, hola e, eh, funtzionazea. Eta galdegin dugu, eta galdegin dut, nik e, hezkuntza ministeritzari, e, lanpostuen afera hori bedak egin zezan, e, Euskararen erakunde tik pasatzeko orde. Eta beraz, eh, hitz hori atxikitzen du estadoak, joan den ortean, hiru lanpostu e, beraz sortu ditu e, eta guk subvenzionia ez dugu sehaskari e, behititu. Baina, esplikazione hortan e, sartzeko, beraz, guk emendatu dugu e, lahatanoi milaz gehiago, bai lurraldetik eta bai kontseilu orokorretik. Eta ez dugu behititu. Eta orai zer da gure galdera, gure estatutoek emaiten duten bezala, estadoak behar luke gure heinedat heldu. Baina, jara, hortan uh, gira, uh, behar da ikusi, uh, ororen buru, Euskararen erakunde publikoak bere butxeta, posibat, emendatu duela, hogoi milaz, uh, auktengo, Eta beraz, ez dela ororen buru beherakadarik, ez dela behititzerik, eta eh, gure politika kudeatzen ahalko dugula, eh, asmatu bezala, eta murrizketarik ez dela izanen eh, nihun ere. Beraz, hori da gauza ikusi behar dena, gure butxeta atxikitzen dugu, emendatzen, poxinoat, ez da gauza bera gertatzen, hainitz lekutan, eta partikulazki kultura arlotan. bai, beherakadak baditugu, hainitz erakunderen eta Euskararen erakundeari buruz, tokiko kolektibitateek beren indaga atxiki dute eta atxiki nahi ere. Erropiak trampatik bat egiten duzu, zerreten duzu ez dela apaldu, egia da, e, iazko eh, diru kontuetatik, pixka bat, e, eh, errezerbetatik ekartzen dezuela diru hori. Pixka ez pixka bitxia, aitzineko urtetako errezerbak baliatzea kontuak horrekatzeko. Eta bueno. nolaz bat dira ere erreserba batzu, nolaz ez da diru hori guzia baliatua izan aintzineko urtean diren beharren arabera. Hori eh, errantzunen diot, lehen lehenik, eh, bon, gure eh, langile taldea emendatu dugu eta asmatetua ginuen eh, eh, gure langile kopurua emendatuko ginuela urte astapenetik. Bainan, eh, bon, denek badakite zer prozedura plantan ezari behar den norbait hartu behar delarik langile gisa, eta urte erdia edo kasik bukaeran bezala ororen buru eh, hartu ditugu e, bilangile gehiago eta eh, beraz horrek ekartzen dauku erreserba posinio bat. Asmatua nuen ere e, histegi elektronikoa egin baitugu, proiektu zabala hori eta biziki interesgarria. Eh, beraz, eh, hastapenian asmatua ginuen diru kopurua horren egiteko, e, ororen buru gutisago e, pagatzeko ukandugu eta beraz jola sortu dira e, erreserba kutsia. Eta, bon, gestio... Eh, ona egiten delarik ez da sobera errezerbarik behar eta hortan arrazo induzu beraz eh, orai da mementua gure butxetaren atxikitzeko errezerba hori edi uh, eh, esker beraz uh, hara, berriz ere aipatuko dut gure butxeta posinio bat emendatua uh, izain da alta gure diruituriak uh, bon, euh, ara euskaditik ere, e, diru gutiago okain dugu euh, aurten, baina hor nahi dut ez dutela deus zorik Frantziako errepublikari. Eh, Frantziako errepublikak berak behar luzke egin beharrak bete e, euskarari buruz eta biziki preziatzen dugu euskadik e, ekar Eh, bon, joan den urtean, laueunta, hiutan oita, mos bat mila ekarri zituen, aurten lauegun mila, bon, beherak da jo bat, ukain dugu uh, eh, horrede, baina hororen buru gure butxeta txitzen dugu. He, eh, hori da, en gauzarik importanteena. Buxeta txikitzen da aurten, baina krisiak segurenik heldu den urtean ere horri izanen da. Orduan heldu den urteko aurrekontua nola txikial izanen da ikusita ba segurenik estatuak eta Eusko Jaurlaritzak ere beraien aldetik erranen dutela, ba krisiak aintzina segitzen duela eta beraientzat ba estela behar ba lehentasun bat euskerak euskerarentzat e, dirua ematea. Bueno, en ustez lehentasun bat da denentzat. Eh, euskarari emaitia behar dituen ahalak zabaldadin. Eta frantzian ere bondate hori bada, baina ez da ukatzen ahal krisia bat hor dugula, krisia zer da. E, beraz, ekonomia murrizten delarik, diru sartzeak gutixago dira eh, tokiko e, instituzionetan eta estadoan ere. Eta dirurik espalin bada, uh, aski eh, bon, gastuak behar dira posi bat uh, murriztu. Ba, gauza zaila, ezin ukatua da uh, krisia uh, hor dugula eta bon, denek badakite eta senditzen ere eh, krisia hor dugula. Eta neuriak uh, behar dituzte estadoek hartu. Eh, krisiaren gainditzeko, bana anartian bon, egina hala unsa bizi behar dugu, zailtasunak hor direla ikusiz. Baina, beraz orduan aurten atxiki da buseta, baina heldu den urteari begira? Bon, eh, erten den bezala, eh, eh eguneroko problemak eh, gain ditu eta eh, bi bihamanerat pasasten gira aurtengoa egin dezagun, ikusiko dugu, zer eginen dugun eh, heldu den urtean, bana eh, nahi dut eh, errepikatu, gure inguruan Euskarari buruz, estadoaren partetik eta tokiko kolektibitateen partetik, bondate ona senditzen dutala, hor dela, bainan ingurumen zaila izanik. Bai, uai artean eh, kontseiluak neurtzen zuen e, Euskararen eh, erabilpena herriko etxeetan, eta ziek e, baduzi ere gogoan olako zeait egitea, baina desberdina. Eta aurkezpenean, orbusetan aurkezpenean, e, errantzen duten, etzen dute nahi e, notazio agentzia baten lana egin. Hau da, ezote da pixka bat e, gutxi garria edo gutxi ezlea, kontseiluarekiko, da, ba, errespetu falta bat, eta bertzetik ze, er, autatu herriak, hori plantan emaiteko, behar ba, errexena da, zargetik ez, eh, angelutik abiatu edo borontate gutxio duten herrietatik. <clears throat> bueno, <laughs> garbiki eh, eraiteko eh, bon, hemen badugu erakunde bat, nota eta biziki txarrak emaiten dituzte e, herriko etxeeri eta gure ingurumenari. Eh, eh, ez ditugu gauzak ber bermoldean ikusten. Behar da abiatu gure herria zertan den ikusiz. Errealitateaz behar da behar da partitu. Eta uh, urratx tipiak egiten direlarik ere, behar dira haiek baloratu. Ez dira gauza aixetak eh, eh, politika eh, bon bidean ezartzia, eh, buruzko politikak. Eta beraz, guk egiten dugun lana da, herriko etxeekin, herri elkargoekin, ikusi zer egiten ahalden, guk kontseilatzen ditugu, teknikoki eh, Euskararen erakunde publikoak laguntzen ditu, eh, beraz martxan ezartzen Euskarari eh, buruzko urratsak, eta gero urte guziz ikusten dugu elgar, Eh, eta elgarrekin baloratzen eh, zailtasunak, aixetasunak, eh, norat eta izan diren. Eta beraz, nahiago dugu baloratzia, beraz, aintzinamendu horiek, ezinez eta teorikoki fitxatu nivel bat tiburuz notabaten emaitia. Eta beraz, eh, bon, gure urratzori eh, eta adustasun osoan denekin eh, egiten dugu. Bon, ez dut nik ez mespretsurik ez errespetu faltarik kontseiluari buruz, baina ez ditugu metodo berak kontseiluak segitu nahi balin badu bere metodoekin segi beza, baina guk eh, gure harremanetan uh, herriko uh, kontseilu uh, elkargoekin nahiago dugu hitzarmenez uh, gure politika martxan ezari eta urratxu guziak, hainzinamendu guziak, baloratu. Zergatik ez has, uh, hara, zailago den lekutik. Bon, lehenik etxemplu isa, eh, onda, uh, eh, posibat, eh, aixeago den lekutik abiatzia. Eta etxemplu horrek uh, bertze herriak ere bultzatzen ahal ditu. Hedatzeko gauza bat, lehenik behar da ikusi, nun ongi martxan ezartzen den zure ustez, eh, azki lan politiko egiten da herriko etxak komentzitzeko sartu behar dutela bide hortatik? Bueno, eh, nik azteko... Ba, nik uste dibidez? Nik, nik bilkura asko egiten ditut. Eta eh, gure ekipek ere dakizuen bezala, teknikariak baditugu eh, lugaldeka, eh, herri elkargoekin eh, partekatzen dugu, Eh, beraz teknika lari horien eh, saldoak eta eh, beraz elgarrekin ikusten dugu zer politika kudeatzen ahal dugun. bon, ez dira leku guziak aixetak hori eh, erran behar da, garbiki, baina sortzi eh, bon, herri hautatu eh, ditugu, horiekin hitzarmen bat pasatu, horiekin plano bat egin, eta segipen batzorde bat eh, guneka eh, martxan ezaria, eta beraz eh, ikusiko dugu esperimentazio guri norat doan eta gero zer kondizionetan edatzen ahalko dugun eh, herri guzieri lugalde osoari. Euskoraren erakunde publikoaren aholku bat zordean, aipatua izan da, behin baino gehiagotan, Euskal e, Konfederazioarekin, Elkarlanean, aritzea, e, sendi dira hor traba batzu bat direla, Euskal Gintzarekin e, oroak, Gure partetik, ez da, ez da trabarik. Baina, e, jara, orain txe bertan aipatu dugu, metodo lifeentak ditugula, gu ez gira hor eh, notazio baten eh, ekartzeko, ez gira agentzia bat, berriz ere errepikatuko dut, guk metodo desberdinak eh, ditugu, nahiago dugu, hitzarmenez uh, beraz, urratxka, Uh, aintzinatu. Eta... Alare argi da emaitzak ordirela, da metodoa, da, ez da arazoa, emaitzak, emaitzak argiak dira, etxetan zemate egiten da euskera. Hori datu objetiboa dira. Bai? Hor ez, da zuen artean diferentziarik? Zergatik zer ez da egin orain arte, uh, ez da aski erraitea ez duzue egiten. Bon, zergatik ez duzue egiten, bo hor delarik. Bueno, herrietako eh, etxek eh, langilerik eh, aski ezpaitute Euskara dakitenik. Beraz formakuntzak plantan ezartzen ditugu. Eta lehen aldikotz, eh, herriko etxeek baitute erakunde handi bat Frantzian CNFPT deitzen dena. Eh? Eta beraz horrekin akordio bat eh, badugu, hidu eh, formakuntza sail eh, idekiko ditugu aurten, lehen aldikotz, beraz herriko etxetako langile buruz orain arte eta lan hori segitzen dugu herriko etxeekin, erdizkatuz, elgarrekin pagatuz, formakuntzak uh, martxan uh, eh, ezari ditugu. Bertze eh, arlo batzuetan, ere hainitz zeheriek, bon, zer egin etzakiten, eta gure teknikalariekin, beraz, uh, plano orokor batzu e, martxan ezagri ditugu, eh, beraz, bizitze sozialean Euskara erabilia izan dadin eh, normaltasun osoan. Beraz, gure politika da, bai, transmisioa, hori eskolekin, eh? eta hemen xifre batzu emaiten hal halbalima ditut, gotik emain ditut, lehenbiziko aldikot, zeldu den sartzian, bos mila haur beno gehiago izain dira, bos milako nibel hori pasatuko da eskola publikoetan, e, ehm, bimilaz goiti eskola katolikoetan, bimilaz goiti e, eh, sehaskan, hamar mila haur egunero eh, euskaraz eskoletan eh, xifre hori hurbilduko dugu biziki laster. Eh, gure eskolak e, bon, orokorki ehunetarik berroita hamarrez goitik euskara e, erabiltzen dute. ara, izan dadin imersioa edo katoliko sarea edo eskola eskola publikoetan. Lehen bizikabaldikot, eskola elebidunetan, eskola elebidunetan, orain arte, eh, frantsesa erabiltzen zutenak, eh, zutenek, ziren nombre haundienian. Lehen biziko aldikotz, eskola elebidun horietan, eh Euskara erabiliko dutenak eta ikasiko dutenak gehiengoa ukain dute. Ara, beraz, gure lujaldea euskaldun zen ari da, eh, partiturik, hori zen gure politika. Lehen lehenik, ara, histun, hosoak eh, izan ditezen, eh, haugetarik partiturik. Me segur zira, uh, eh, sare eh, eh, ipatzen baituzu, histun osoak ateratzen direla, sare lebidunetatik, aski ote da, eskaintza aski zabala ote da, Eh, zein da helburua haur guziek bi hizkuntzak eh, bai, menperatzea ditzaten, ditzaten bena, bai. emaitzak horiek ote dira bueno, neurtzen ote da hori bon neurtzen da eta eh, beraz eh, evaluaketak egiten ditugu eta eh, erranditaike bai eskualdunak, euskara e, eh, jakintzunak, ateratzen direla eh, eskoletatik. Baina, esperimentazio batzu baditugu e, abiatiak, hala, hala, hala nola doni bane garazin edo azkainen, eta miagitzen, e, ekipiek ama eskoletan abia dezaten euskara bakarrik. Horrek gana edu murgilbidea uh, erabaki dela, bon, momentu batean. Ez, hori eginen dugu, eta gero, eh, ongi pasatzen balin bada, uh, entxeatuko gira, uh, zabaltzerat. Egia, aixeago dela, hauk ekipiek Euskara menperatzen balin badute, eta lehen, lehen biztan da. Hor, aipatu dugu alde batetik, murgiltze ereduak edo experimentazio hori lukeen eragina, <clears throat> baina kalitateari guazelarik, eh, kopurua ipatu baituzulen, lehen, eh, erreten duzu azterketak egiten direla, adibidez, e, ega azterketa, zuek burutzen duzuena gaur egun, egin beharko balute ikasle horiek pasatuko lukete? bueno, beren e, ikast, ikastaro guzia, ukaiten bali madute Euskararen eh, erakaskuntza eta eh, Euskaraz ikasten balin badute, hororen buru, e, ustez bai Euskaldunak eta Euskara erabiltzen duten gazteak e, izain dira. Zer gertatzen zauku behar ditugu, hobetu hainitz e, leku, ez dut e, nahi denak ongi doazila. E, hara, lehen mailatik, kolegiorat pasten delarik, hau galtze batzu baditugu. Kolegiotik liseorat pasatzean, ere, beraz, uh, uh, zer dugu ere usitu behar. Lehen mailatik kolegiorat pasatzen, uh, eh, hau elebidun guziak eta uh, hauta dezaten, eh, hauta ditzaten, klase elebidunak. Eta kolegiotik liseorat pasatzean ere, beraz, izan ukan ditzaten eh, ikasteko xantza guziak, Euskaraz segitzeko xantza uh, guziak. Eta hasteko ikusten dugu, denek segitzen bali madute ama eskolatik eta liseoa uh, bukatu arte, Euskara eta Euskaraz ikasi balima dute Euskara badakite lizoaren e, eh, bukaeran. Ez murgiltze eredua duaz, zuretzate eh, sisteme gokiena Euskaldun osoak egiteko? Euskaldun osoak gero eh, behar da gutizia Euskara baliatzeko. Eta Euskaraz jakiteko hemen, ongi? Hemen, e, hainitzek badakite Euskaraz, baina ez dute Euskara baliatzen. Eta beraz, transmisioa hau ardatz bat da, bigarren ardatza da, e, Euskararen erabilpena e, eta sozial arlo guzietan Euskara agertua izan dadin. Eta gai uh, hortaz, anitz lan egiten dugu behar dituzte zerbitzu publikoek Euskaraz hartu Euskaldun guziak. Uh, Euskaldunek eta heiek ere behar dute uh, enustez garbiki, beren ingurumenean euskara baliatu. Hainitze ez dute alta dakitelarik ez dute aski baliatzen. Murgiltze ere sistemarek egokina euskeraz baliatzeko aurrek, euskeraz ikasteko aurrek. Bueno, edo elebidun sistema da egokiagoa. Bueno, eh en ustez eh, Bai ala ez, ez da, zaila erraitea. Murgiltzen edo ez? Ez da bat oposatu behar bertziari en ustez sistema euh, euh, imersiboak uh, bere balioa badu, eta balio azkara, Euskararen uh, ikasteko, eta uh, bertze sistema sistema elibiduna eta partikulazki euh, eskola publikoetan duguna, horrek ere biziki balio handia badu. Z, nik nahiago ditut eh, ikusi e, euskararen ikasten eta euskararen baliatzen e, eskoletan izan ditezen bortz mila, ezinez eta mila e, eman dezaun e, imersio sistema batean. hara gure e, gizarteak eta behar du Euskara mm, mundu zabal batean erabili eta lugalde guzian behar dugu Euskara baliatu eta beraz eh, sistema eh, hobetzen ahal bali bada eta partikulazki ama eskoletan gehiago euskaraz euskara erabiliz bon hori buruz uh, buruz joan behar da baina ez dira sistemak uh, oposatu behar uh, en ustez elitaike zerbitzu ona egin euskarari gauzak oposatzen balire Frantxo maitearekin ari gira, hauan bilori gabe amakizunean, peio jora juria? Bai, eh, izkuntzaren atala horretan utziko dugu menturaz, eta orain eh, pasatuko gira eh, Lujalde Elkargoaren gaia, gaia ipatuko du. Euskal Lujalde Elkargo bereziaz entzun ditugu uh, Valtz eta Le Branchuren, Le Branchu ministruen itzak, solasak, Ez doaz uh, Euskal Gizarteak, Euskal Jendarteak eta Euskal Hemengo Autetxiek nahi luketen sentzura, Eh, gobernu sozialistak uh, uh, ba ez du bidea hesten du mementoko, zuk uh, zer diuzu hortaz? Bon, uh, debate biziki zabal bat bada orain frantzian, deszentralizazioari buruz. Eta euh, gai hortan interes desberdinak badira. Hala nola, euh, euh, bon, kontseilu horokorrak, orokorrek nahi lukizkete kompetentzia asko bildu. Eh, lugalde kontseiluek eh, ere eta bueno, arlo berdinetan gertatzen direlarik eh, oposizio batzu hor gertatzen dira eta bakotsak bere influenzia nahi du ekari ekarri lege bat sortzen ari delarik. Euskal Herria aipatua izanen Bon, gure xedea zen, e, nun baitik, e, Euskal Herriari buruz, eh, beraz, urratz batzu, eh, lege hortan. Eh, bon, iduriz, e, ez du gobernuak proposatuko bere lege proiektuan, zerbait Euskal Herriari buruz, printzipio handienak baititu seheki ikertuko eh, lege horrek. Baina agiriko zer aterako den eh, bai senadotik edo e, eh, olokorki parlamentutik. Sozialistek tirriti ingote berriro gai honetan? Bueno, nik jori sozialistak aipatzen ditugu, nik aipatuko ditut Euskal Herriko botze maileak, Nik kanpaina bat egin dut joan den urtean, eta eh, ni mintzatu niz bihar ere, hemen Euskal Herrian nahi ginuela eh, tokiko kolektibitate bat eta kolektibitate eh, berezi bat. Eta ez niz deputatu atera, norengatik Euskal Herri barneak ez baitzuen nahi, Erten alditaike, Euskal Herri barneak, jolako tokiko kolektibitate bat, ez duela nahi. Ene opinonia ez da kambiatuko. Segit, segituko dut, baina ikusi behar da, hemen ere, hainitz badirela eta bildu girelarik gehiengo bat, gehiengo zabala eta kasik hau batez mintzatu gira uh, holako uh, kolektibitate bati buruz, baina baziren hor ez zirenak. Eta errandaike, espalima ziren hor, ez zirela menturaz haina dos ideia horrekin. En opinonia kambiatuko dutea. Ez? Nik uh, mila eta lahatan oita batian, François Mitterranden ondotik defendiatu dut Euskal Herrian uh, izan zadin departamentu bat. Eta gelostik ez naiz muitu ideia beraikin eta kanpainaz kanpaina gauza bera errepikatu dut. Eniz deputatu atera, deputatu gambaran izan banintz, nire botza eh, hor adiara ziko nuen. Bana, eh, ez dute hala nahi Euskaldunek. Eta beraz, eh, eh bon, egin dezatela izendatu duten deputatuarekin. Hmm. Bana, nik segituko dut nire lana, bertzekin, E, kolektibitate hori e, buruz, heldu den e, Ibiakoizian, hori eta Zazpian, forum handi bat zabalduko dugu, hor esplikatuko, mobilizatuko, manifestaldi bat eginen dugu heldu den Ekainian, eta hori behar dugu erreusitu behar du, herriunek eta herri aldeunek, minzatu eta bere botza adierazi legea bueno, parlamentuan eh, lede, proie, lege proiektua hor izanen delarik. Ja, gobernuak ez ezko errango balu gai honi, elitzateke frustrazioa haundi bat sortuko berriro hemen. Bueno, errain dauzut garbiki. Eh, Frantzian izan da, revoluzionia, revoluzionia haundi bat, diila eh, bimende. Duela bimende. Eta orduan, hemengo Euskaldunek eta Garrata Anaiek aipatu zuten departamentu bat behartzela. Orduan etzen onartua izan, geroztik gai hori ez da isildu edo ez da hil, segitu du, belaunaldiz belaunaldi Euskaldunek, ekarri dute mahain edat, beren nahikeria. Eta eh, beraz, orain ere, memento hau behar da baliatu, gure nahikariaren erakusteko, uste dut, eh, bon, hamabok zurtez, kontratu zabalak hemen kudeatuak izan dira, PI egiturari esker. Eta beraz, erakutsi dugu deneri badakigula gure aferen kudeatzen. Eta, eh, respetu osoz baginu Eh, kompetentzia baginituzke eh, kompetentziak ongi uh, litaike eta lande jaundirik gabe uh, kudeatzena alginuzke gure aferak. Demostrazionia azteko egina uh, dugu eta ez da gure ispirituan ez estatuko eh, beraz nahikari hori eta hori buruz beraz hemendik deitzen ditut e, Euskal Herriko eh, jende guziak beraz Eh, nombre handian etor ditzat, ditela bai baionan eginen ditugun forumak apilaren hogeita zazpian, eta ere eh, manifestaldi handi bat, azkar bat behar dugu bai baionan errepikatzeko zer den, gure sedea, gure helburua da, gure gaintasun bat, frantses legeri begira hemen ukan, ukan dezagon. Departamendu uh, eh, azkar bat, kompetentzia berezi, uh, berezi batzuekin. Baina uh, behar da ikusi, gu biztanda hemen gure begiak, gure munduari ditugu itzuliak, baina frantzian zer pasatzen den, debate uh, zaila da, uh, nori estadoak zer kompetentzia uz lezaken, lugaldeek zer kompetentzia ukan lezaketen, eta uh, departamenduek ere eh, aipatzen da hor uh, mail bat beharitaikela kendu, ez gira horta ikari. Eta beraz, eh, eh, bertze debate batzuaz ere lotzen dira horri, eh, nola behar dira izendatu kontseilu orokorrak. Horrek ere hainitz arangura sortzen ditu. Beraz, bon, ikusi ere Frantzian zer uh, ari buruz ari giren eta beraz debate horrek Eh, asko energia hartzen duela. Hauan bilorik gabe segitzen duzue Euskal Hedabideen emankizuna. Gaurkoan Frantzua maitia dugu gomita, basen afartara, eta guazen basen afarroaren bergituratzearen aipatzerat, desentralizazio uh, eh, legearen eh, pean, aipatzen da, basen afarroan herri elkargo bakar bat egitea, Ez zaitugu entzun, gai eh, inguruan, momentuko, menturaz gaur Alta, alta, gauza batzu uh, eh, idatze ditut eta bihaldiz uh, eh, bederen nire web gunean. Hara, hementik uh, eh, eh, dei bat eginen dut, Euskal Herriko jendeari, beraz... Zure webgunea begiratzea. Hara, lotzirezte, lotzirezte nire webguneari, astero erberitzen dut, eta hori idazten dut, uh, hara, nire ikus moldeak, eta joan den... Uh, buruilian idatzi dut zerbait, eta duela zonbait aste ere prefetari eh, gutun eh, ideki bat uh, igorri dakot eta hor nire webgunean zabaldu dut. Zer eraiteko? zer, Beraz, eta parte hartzen baitut, uh, departamentoan den uh, komision departamental de l'interkomunalite. Parte hartzen dut, hortan, Eta, eh, bai, helburua zen, hori joan den lege bati eh, esker, behar zirela herri elkargoak e, hor zirenak elkartu eta kendu el, elkargo tipiak, bos mila, biztanle, baino gutio elgarretaratzen zituztenak, eta hori buruz lan bat egina izan da departamentoan. Eta prefetak lehen uh, proposamena egin zuen. Baxena farroari buruz, eranez, hor, bi eh, gune badira ek ekilibratuak bat donibane garaziren inguruan eta bertzea donapauleren uh, inguruan. Eta beraz, biztan leheri begida, bi eh, gune horiaek uh, eh, ekilibratuak zirela. Uh, bon, harek, bere proposamenean, ikusten zuen, Duni, uh, garazi bai horriko herri elkargoa, hori juntatzen ahal lita izkela, suuskune eta iisari. Eta ioldiko kantonamenduko bertze herriak, lotzen ahal zitaizkeela amikuseko herri elkargoari. Eta hor, bi uh, herri elkargo ekilibratu uh, izaiten ahal zirela. Bon, gure gu itzulia gira doni bane garaziri, eh, hara, niazteko, eta bertzeak egia amikuzen egiten dituztela, beren eguneroko, biziko, hurratxak. Eta beraz, nik adostasun bat agertu nuen segidan, Eh, prefetaren ikus moldeari buruz, bai, biga atxiki behar ditugu. Gure herri elkargoak gaztiak dira, eta orain txe Eh, bertan zerbitxoak eh, eh, e, ezarriak dira, e, jendea usatzen ari da, ez da e, mementua gauzen kanbiatzeko. Mentura, segun batez, e, basen herri elkargo orokor bat asmatzen ahalitaike, baina orai utzi bizitzerat diren, diren elkargo horiek. Eta, gero, bon, politika denetan lotua baita, biztan da. E, eskuindarrek, e, beraz presionea egin dute, zako ziren denboran zen hori, beraz prefetari buruz, fite-fitea, basen aforako e, herri elkargo bat e, muntaz eta biztan da, hor e, e nori zain zen buru, e, bon, eskuina, UMP, eta politikoki nahi zuten, eta urratz, uh, abiadura handiko urratxekin uh, eh, egin hori buruz. On. Kalme posiñoat eh, egin dezagun afera horren inguruan, eta garbiki erran, bon, amikustarek beren ganat nahi luzkete gauzaguziak bildu, ez da gure interesa, garazi bai eh, izan dadin, holako basen afarroko uh, eh, herri uh, elkargo bat, eta um, zer esperientzia dugu. Sortu zen kulturari buruz, uh, zen de pei deitzen den egitura bat, garazin, eta hortik zabaltzen zen kultura. Bai, zabaldu dugu amikuzeri, heieri dirua galdegin. Eta memento batez, amikustarrek dirua murriztu. Eta eh, eskatu guri uh, eh, kamporat gine, ginezan eh, zen de pehi hortako uh, buruzagia. Uh, eta hara, hori uh, ukan ondoren hobekidoa. Horai, orai euskal kultura gure doni banegarazin eta baxen farron, Bazen erakunde bat eh, ekonomia zarduratzen zena, indar. Bi animatzaile bat zituzten, bat uh, eh, amikuzen eta bertzia uh, eh, donibanek garaziko uh, alderdian. Ben, uh, amikustarek dirua murriztu dute eta oblia hazi uh, garaztarrak uh, beraz uh, uh, hor franziskarikar kanporatzia gure ekonomia hobeki uh, eh, joa indea uh, eh, eh, hola aizanez. baina Eta bi animatzaile baginituen uh, uh, amikuse eta uh, garazi bai juntatu ginituelarik PSD PCD ari buruz. Kamporatu dute bat nungua garazin ari zena. Eta beraz garaztarer eta bai goriarer erten dut garbiki etzazuela, etzazuela herri hau sal amikustarer. Bai, Galdegin dezagun elgarrekin atxikitzia garazi baigoriko herri elkargoa, junta dezagun hori iisarri eta eta eh, jolaxe eh, bizitzena halko gira, uh, eh, enostez, zonbait urtez. Ba, baina presaski horre antolak eta edo berri hortan, bada berte arrisku bat, hau da, Nafarroko herriak, e, base Nafarroko herriak eta e, biharnokoak eta lotzea, hau da, Eh, ez da hori aipatu, uh, eh, orain dik neoke, neoke ez du aipatu. Bartelemiak errek, bai, uh, uh, Salvatorekin... Beraz, gaizki ikusiko gaizki ikusiko, bertzek izabatera eta gaizki ikusiko zein e, biharnoko eta Euskal Herri arteko herrien... E, Prefetak ez du holakorik proposatu eta ez da holako proposamen bat main gainean. Eh, eh, bon, ageren buruan baizik. Jakin, jakin izeneko plataforma bat sortu da, zinadura biltzen era zida erri batu horren kontra, horren gibelean zirazu? Ez. O susten gatzale zira? Ez, horren uh, uh, dut, eta en ustez uh, nintzan laueunta laazanoi garena. Beraz, uh, ni baino leheno... Uh, hor abiatu ziren gauza horren izenpetzen. Baina ba, bana badu eh, bultaino bat, gai hortaz mintzatzen nizala, eta berriz ere e, errain dut, e, eh, zatozte nire web gunearen ikusterat eta ikusiko duzue, zer idazten duta. Ados, baina horrek erran nahi du, beraz, e, eragileek bezala, galde giten duzula, 2000 amalaueko hauteskundeak guaitatzea, afera horren aintzinarazteko, aintzinarazinean bueno, bali da. Zer galdera egin zen delako departamentuko komisione hortan. Beraz, bai ikertua izan zadin, baxe nafarroko eh, herri elkargo bateratu bat. Zer kondizionetan egiten ahalko zen. Balio du ikertzia. Zer eh, eragin lukeen zer geri buruz. Gehiago pagatze, gutixiago, zer litaizken kompetentziak, eta nola eh, beraz martxan ezagriak uh, eh, eh, litaizken. Beraz, estudio baten egitea, galdegina, izan zen. Estudio hori abiatu da, hor departamentuko uh, APGL deitzen den erakunde batek segitzen ditu, baina uh, gauzak abantzatu direa. Se eta sun gutida zabaldurik. Ez baita, eta amikustarek e, eta bartelimiagerek partikulazki diote egin dezagun ikusiko dugu gero nola antolatuko dugun. Zergatik behar da egin, e, aintzinetik espalin badakigu, zer eta nola kudeak tuak izan liteizken e, aferak. Eran nahi dut garbiki, PCD baten egitia, e, bon, bakotsak ekartzen dituen proiektuak ditu gero eh, eraikitzen. Baina herri elkargo baten muntatzia bertze gauza bat da, serbitzu anitzen e, martxan ezartzia da. Eta zer ikusteko dute urepeldar eta e, gestaz herriko jendeek. behar balima dute urepeldarek dona paulerat joan paper baten uh, seka, nun eh, hobetu ditugu jendeen bizitzeko uh, moldiak. Gauza hori behar da, uh, erantzun. En ustez, prefetak lehen biziko mogimenduan ongi ikusi zituen gauzak. Beraz, bi bizigune zabaldirela, bat Dona Pauloaren inguruan, eta hor elkargo bat behar dela kokatu, bertze bizigune bat dugula donibane garazi eta baigogiren artian eta hor behar dugula kokatu herri elkargo bat. Eta gero ikusiko dugu, horiek ondo biziara hazi lehenik eta gero zer egiten aldean. Baina zure galdera zen, orai, e, e, bon, zonbait hilabeteren buruan, berriz boskak ukain ditugu. Gai hori, mahen gainean ezagia izan da dila, jendeak, jendeak, jendeak mintzaditela eh, gai hortaz, xe eta sunguziak ekarriak eh, izan ditela, eta jendek hautua egin dezatela bana eh, debate hori eh, eh, beraz gorde nahi lukete zonbaitek eta abiadura handi batean segidan gauzak egin gero ondo antolatuak izanen direla asmatuz. Na ez? Ez, ta, ez dira gauza hola egin behar, demokratikoki behar da gai hortaz, gai hortaz mintzatu, behar du, dituzte xeetasunak jendek, eta gai hori, ustez... enustez, Eh, heldu den eh, hauteskundeen uh, gai uh, sakon bat izaiten hal da. Abiedura handia ipatu duzu, eta mintza gaitez abiedura hundiko trenaz, eskualdeko aketaniako presidente orde baitzira, eta zutsuki defendatu du proiektori presidenteak, guzek, eta ere Berrikiten aztunda da jakindugu, beraz proiektu hori, pixka bat ezote harik gibelatzen, bordele eta endai arteko abiedora trenaren proiektua dibelatuko da, zure ustez? Bada finantziazio arazo handi bat proiektori egiteko, memento honetan? Bueno, eh, erabakiak ez dira hartuak, oraindik. Eta batzuk e, eh, errandute e, eh, zuduestari begida eh, bi ardatz baitira bat tolosari buruz eta bertzia endaiari buruz, beraz, partekatzen ahal litaizkela. Eta lehen biziko mogimendu batian, tolosako uh, eh, ardatz hori egin eta utzi bazter uh, endaiako hori. Egin zadoz, uh, nik debate hortan beti sartu niz, ikusiz, Europar proiektu handi bat ginuela hor. Eta Europar proiektu handi hori buruz, jadanik urratx handiak eginak izan direla. O, ez frantzian bainan Espainian eta Euskadin. Eta inbertsio azkarrak egin ditu Euskadik, eta 2000 eta hamazazpian horrokain dugu abiadura handiko treina Frantzia eta Espainia harteko mugan. Eta behar dugu, atxolitoki, segitu, Europar proiektua uh, delakotz. Eta ez du Frantziak borta hesten ahal ez du iparaldeak borta esten ahal uh, hego Euskaditik etorriko zaukun treinari. Garbi, garbiki ukande... Naiz kontra izan. Garbiki ukandezagun gogoan gure irresponsabilitatea litaikela iparaldean. Iparaldean. ego Euskadikoer borta zertzea. Eta nik ez dut holakorik nahi. Lehen lehenik Euskaldun guziek e, hala, baliatzen ahalko baitugu holako treina. Eta Europar, Europa behar baita eraiki, Europar proiektu haundi hori egin behar baitugu. Hmm. Erritarrak kontra baldi dira? Herritar batzu kontra dira. Txigiengoa lapurdin kontra dira? Garbiki errandezagun, ez dut bi eh, hauteskundeetan gai hori aipatua izan da. Eta, bueno, eh, demokratikoki, bakotsak bere iriskuak hartzen ditu. Nik Euskal, e, Euskal Herriko tokiko kolektibitateari buruz egindutan bezala defendiatu dut, baina Euskaldunek ez dute nahiukan. Bai hauteskundetan irriskuak hartzen dira, demokratikoki. Eta hartu ditugu, alain juzerekin. Bi eskunde izan dira, eta, bon, potze maileek, beren erantzuna, hor, eman daukute. Ba, zergatik, er, zergatik ez egin erreferendun bat, erri galdeketa bat. ez bana. Alo prezen adibidez egiteko. Bon, alorekin ikusiko duzue, zertan den. Baina, bi hauteskunde uh, horietan, Eh, bon, gehiengo bat atera da Alain Rousselen gibeletik. Eta erten ahal da, bon, eh, eh, ez da Euskal Herria kontra. Euskal Herria horako obra handi bat iburuz, bere adostasuna agertu du. Eta bai ikusi behar da zer kondizionetan egiten den. Eta bai gure lugaldeak merezidu du atintzione berezi bat gure ingurumenak ere e, merezi du. Baina, aipa dezagun, gai horiek, gai horiek aipa ditzagun, eta e, obra eder bat, gure ingurumena atxikiko duena eta ondo preservaturik atxikiko duenari, e, bon, atintzionea eman dezagun. Garazitik e, baionarateko trenbidea ere ordu, mementoan neke frangorekin ibilkida treina, Euh, traba, traba aski handiak baditu, zertan da uh, linea horren obetzea eta garatzearen euh, bai. proiektua. Uh, beraz, uh, linea horren erreberitze osoa uh, onartua da, eta partikulazki uh, akitaniako kontseiluan. Obra horren parte bat egina da, baiona eta kanboren artekoa, eta heldu den urtean egina izanen da eh, kanbotik donibane garazira. Beraz, eh, bai diruaren partetik, eh, eta finanziamendu planoak onartuak dira, eta beraz, gauza seura da, uh, linea hori erreberitua izain da. Azpi da. Gero, uh, azteko nere galdea, Baina ere alen Ruseren galdea da, berriz elektrifikatua izan dadin uh, hori. Eraz, erabakia ez da hartua berriz elektrifikatua izanen dela, baina azpiegituraren ere berritzea behar luke bukatu uh, heldu den uh, urte bukatzean. Horren aldekoa zira, bai, elektrifikazioen bai, Bai, eta trenbidearen ere alde ere biztanda. Ni noriko bizkat e, eh, itzuli lengora erraten duzu adibidez e, Euskaditik badela HT linea bat eta hemen ez zintzioela bortak itxi, ale ere bazen beste proiektuat bibi derbiarena, errepidearena, Nafarroatik egintzutela eskaintza basen Nafarroan irekitzeko, zu horren kontra zinen. Bai, eta beti eh, kontra, zergatik. Zergatik. Lehen, lehenik. Zen proiektu bat lotzeko bi Nafarroak? Le, lehenik zerk ekartzen du gure ingurumenari kotxadurik handiena. E, kamioiez erabiltzia merkatal e, hala, gintza guzi hori. Eta e, trenbidez ibiltzen dena ehunetarik bi eterdi dira. E, bertzegunea initzetan e, ehunetarik hogeita amar, edo e, bai trenbidea hobeki ibiltzen dute hainitz herritan. Eta beraz, bideari buruz proiektu berri bat, horrek eran nahi du, kotsadura haundiari buruz urratx egitea dela. Hori lehenbiziko argumentoa. Eta bigarrena. Estudioek emaiten zuten, bi, bidez bi hori Nafarorat ideki balitz, baliatuko zutela, kostaldean orai erabiltzen diren kamionak. Eta beraz, guk ahantail guti edo deus ukam gabe, e, guk zailtasunak ukanen ginituen bide hortan erabiltzeko. Beraz, eh, ahantail izpirik, basen afarroaren zat. Ederen partikatzen da kutsadura, kostal eta barnek alde artean. Bueno, hortik pasatzen da orai, eta kotxadura partekatzeko pasaditzagun e, eh, merkantziak, pasaditzagun trenbideetarat. Eta jara zergatik sustengatzen dutan trenbidearen osatzea. Ja, Oar bat eh, egin eh, nizuke, oda, e, Europan ez dira proiektu berriak egiten saturazio arriskurik ez delarik. Eta hemen kasu hori litzateke, oda, gaurko bideek, trenbideek, ez dute saturazio arriskurik bederen mendi erdiraino. Eta, gainera salgaien garraioa apaldu da, ez da emendatu. Ez da horre eh, proiektu farauniko bat edo egiazki beharrik ez duen eh, proiektu bat horrengi gibelean? Bueno, lehenik eh, asma dezagun, orai krisian balin bagira ez girela araiz, araiz, krisian geldituko, eh, urteak eta urteak eta hortarik aterako girela, eta berriz gure eh, hala, komerzio egintza eta zabalduko, zabalduko dela. Europak onartia du proiektu hori. Eta aspaldidanik, mila behatzion talatan oita uh, eh, hamairuan onartua izan zen eh, proiektu hori. Eta orai lehentasuna emanadu Europak proiektu hori. Bai, Pireneotan bigunetatik pahazten dira trafiko handiak, eh, bai eki eta bai mendebal eh, aldean. Eta alde eh, juntako proiektuak lehentasuna badu. Eta Europak ekarriko du bere dirua, uh, muga gainditzen duen parteari. Eta beraz, mugaz gainditzen parte hori, eran nahi baita endaiatik akizela eino, atxuritoki egin beharra e, dugula Europar diruaren baliatzeko. Ez dugu diru hori e, galdu behar. Eta orai dira erabaki e, mementoak. Europak galdina du estadoer, <coughs> eta berak finkatua ditu lehentasunak duten bide handienak, eta hori egina da e, bi e, eta hogoita hamar urtearen, e, urtearen artekoak. Orain utxiten bali madugu, gauza hori pusatia izain da, eta mentuaz e, ez du e, beraz ikusiko. Nik azteko erten dutana, ez du gudretxorik, guk, iparaldekoek, erraitia, ego euskadiko eri, borta, hesten, daukuzuetu. Hauan bilorik gabe eman aldia segitzen duzu eta azken minutetarat helzen da, Frantxo Maitea dugu. Gaurko gomita, ipadezagun sozialista alderdia zurekin, bukatzeko, eta hor aski azken egun hauetan den nahaspulia hori, hortaz nahi ginituzke uh, informazio xeetasun batzu eta zure ikus moldea. Nola definitzen duzu sozialist izaitea gaur egun, ezkertierak ote uh, zirezte, zer nolako definizioa duzu horren gibelianzuk? Gaur egun den eh, egoerarekin? Bon, bena, eh, gauza hori eta sozialismoari uh, dutan atxikimendua, uh, ez da egunetik bertzerat kanbiatzekoa. Beraz, bizi oso bat emaiten da uh, alderdiko uh, haatunateri. Eta gazteirik Sartu nintzen sozialist alderdian eta ez dut sozialist eh, alderdia utziko mm, batzutan aniz apaltzen dut nire eh, engaiamendua, baina ez dut eh, utzi nahi eta beraz nire atxikimendua horu kain dut nire buziko atxikimendua delakot. Zein dira defendiatzen dituzun baloreak? edo sozialist alderdiak bueno, eh, defendiatzen dituen baloreak gaur egun. Bueno, balore kolektiboak uh, lehen lehenik. Ez da uh, pertsona bat usten hal bera dela munduan. Eta bertzeri behar du uh, lotu eta heiekin lan egin. Langileriaren defensa uh, biztan da. Eta lanaren uh, arglo guzien e, eh, defensa. Kapitalismoa sobera urrun joan Eta behar da eh, bederen moderatu. Eta e, bai e, libertateak pertsonal ki, eta hor susten dut orain parlamentuaden den legea berdintasun bat izan dadin bai e, gizon eta emazteak esposak sortuak izan diten, baina ere sexo berekoak ere uh, dretxo bera uh, ukan dezaten uh, eta initz uh, gauza holako. François Roland den ustez, ongi hasi da, baina krisiak uh, hor gaitu denak, baina baloreak ikusten dut atxikitzen dituela gero biztan da, gertekari batzu eh, eh, izan, izan dira, eta partikularski, uh, eh, kaiuzak, ren, uh, gezurak. Bon, baina sozialistetan, bertze taldeetan bezala gertatzen dira presuna ez konfiantzaskoak, alta konfiantza egin zaio, baina gezurrian bizi izan da eta hori kondenagarri da. Baina eh, ororen buru eta sozialisten presioari esker, beraz eh, gauzak argitu ditu. Eskuindarrek egin bezate eh, gauza bera. Eh? Eta, bon, badira justiziaren aintzinean direnak. Justiziak egin dezala beren lana. Badira ono oh justiziaren aintzinean ez direnak eta frauda handiak egin dituztenak, eta langileak lan handian ezarri dituztenak. Justiziak egin beza bere bidea eta bere lana. Bai, eh, sozialisten proposamen bat eh, izan da, eta ez da hor karguak e, ezmetatzea. Nik behar ba, memoria ariketa bat eskatuko nizuke, hasta egin duzuna, zon bat e, batzordeetako presidenta zira? Bueno, hori gertatzen da, hori gertatzen da, e, instituzioaren izenean, parte hartzen baitut hanbat erakundeetan. Eta eh, <clears throat> ez da bakarrik, eman dezan lugalde kontseiluan, uh, hori, horgo bilkuretan parte hartzia, horgo komisionetan parte hartzia, baina lugalde kontseiluaren izenian politika batzuk kudeatzeak eta hala nola, mugaz bialdetako uh, harreman guzietaz kardun niz, eta horrek ainiz bilkura eh, ekartzen dizkidat. Mendietako eh, bon, erakundean parte hartu dut eta memento bat gertatu da, nun galdegin baita autate bertzek, bon, harrak uh, lehen bon, ez, ez dute refusatu, bainan egia hainitz lan eta uh, ekartzen duela eh, ekartzen dituela horrek bainan bi kargu ditut demokratikoki uh, ukanak kontseilu orokorra eta lurralde lurralde kontseilari bon, legiak murizten ditu, edo eh, bat bakarrik eh, hautatua eh, izaiteko, bon, hautua eginen dut, memento batez gertatu zat, jadanik. E, 2008an izpulako hauzapez nintzen eta gau hartan lugalde kontseilari eta kontseilu orokor. Beraz, bon, hausapezgoa utzi nuen, bon, alen guzetek galde egin baitzatan, eh, bon, lehen dakaritza ordea e, eh, asuminezan e, eh, lugalde kontseiluan. Gobernuko ministroek erabaki dute beren ondaranen berri maitea, jenderi, zu zure ondaren berri emaiteko zure... Ba, eta fite egina nuke espaitut gauza hondeik. Bo, oh. <laughs> presinateke? Ba, berdin, bana, ez dakit gauza sanoa denez, hola, uh, hola zabaltzea. En ustez, gezurrian bizi nahi duenak, uh, beti gezurra ukaindu. Bon, galde egiten da jenderi, baina eh, gezurra pratikatu nahi balin bat du, gezurra pratikatuko du. beraz, uh, hala, gure baloreetan egia egiak egin dezan bere bidia, jara, hori dugu e, sekatu behar, eta jendia asaldatu da, biztan da, gezugari begira, e, hori izan da, baina fraudeak behar dira eh, kondenatu, eta badugu hemen fraude egile, eta bon, gauzak zabaldu direnak, araiz justiziak eginen du bere bidia. Ba, mila esker, Frantxoa maitea, gurekin izaitegatik eta beste bat hartio. Mila esker zueri.